هنگام تواف می گفتن باید لخت کنیم چرا با این لباس ها گناه کردیم با لباس گناه چطور بریم خانه پاک الله سبحانه و تعالی را ما ثواب کنیم این درم لباس هستن می کشیدن پوشیدن لباس را بر, خود بر خودشان حرام می دانستن لباس گناه داره جنایت تو کردی پس در سوره آراب الله سبحانه و تعالی بیان می فرمان که مسئله واضح شده است حالا شما با جرعت و شغامت این مسئله را تبیین کنی سن بیانش کنی از کسی هم حراس نداشته باشی اگر در این مسیر مسائبی آمد تحمل کنی چنانچه که انبیاء علیهم سلام تحمل کردن خلاصه این سوره مختصرا سه دعوا در این سوره می آید دعوای اول در این مسیر اگر مشکلات آمده پیغمبر تحمل کنید مثلا بیان کنید و در این مسیر اگر مصیبت و مشکلی آمد تحمل کنید دعوی دوم اینه که شما و همه امت شما پیرو ما انزل الیکم باشید از ما انزل الیکم تخطی نکنید با عقل خود چیزهای را اضافه کم نکنید آنچه به جانب شما نازل میشه هم شما پیغمبر و هم امت شما از ما انزل الیکم کاملا اتباع و دعوای سوم کارساز و غیبدان الله سبحانه و تعالی هست لہذا در تمام مشکلات و مسائل از خداوند متعال کاملا اتباع چرا که الله تعالی هم کارساز و متصرف در کائنات هست و هم غیبدان است بر این سه دعوی بلکه بر دو دعوی دومی و سومی شش داستان متفرق میشه که همه امت را و انسان را ما به این مسائل دستور دادیم کارساز و غیبدان و متصرف الله هست از اون الله باید اطاعت کرد همه انبیاء همین مسئله و همین دعوت را داشتن اون شش داستان بر این دعاوین متفرق میشه خب در ابتدا حروف مقطعات الله عالم به مرادی کتاب این کتاب خبر است مبتداش هذا کتاب این یک کتاب بسیار عظیم الشان است دعوای اول انزل الیک به جانب شما نازل کرده می شود پس نباشد در سینه شما تنگی و حرجی از این کتاب از تبلیغ این کتاب از ارشاد این کتاب این کتاب بسیار عظیم و شان هست به جانب شما نازل کرده می شود در این مسیر شما نه حراسی نباشد در سینه شما حرجی فشار و تنگی از ابلاغ و تبلیغ این کتاب یا از این که کتاب را قبول نمی کنند برای چه کتاب نازل کرده شده است این حکمت انزال و فریضه رسول صلی الله علیه و سلم است تا که شما با این کتاب آگاه کنید تمام انسانهای خواب و غافل را و دیگر ذکرال مومنین برای نصیحت مؤمنین این کتاب نازل شده است لحظه این فریضه پیغمبر شما انزار کنید با این کتاب و ذکرال المؤمنین این نصیحتی برای مؤمنین است اکنون فریضه برای امت و دعوای دوم سوره است که همه شما امت شما شما لحظه پیرو ما انزله باشید ما انزل الیکم باشید اتبیون دعوای ثانی یعنی تابع ما انزله باشید و از طرف خود تحلیل و تحریم درست نکنید از طرف خود با عقل خود هیچ چیزی شما عقل دارید شما مو به مو ما انزل الیکم را اتباع کنید اتبعوا ما انزل الیکم ربکم اتباع کنید آن چرا که نازل کرده می شود به جانب شما از جانب رب و مالک و اختیاردار شما رب من مالک و اختیاردار ولا تتبعوا من دونی اولیاء و فریزه دوم امت اما انزل را اتباع کنید و از اتباع غیر الله استناد کنید اتباع نکنید غیر از خدا دیگر اولیاء شیاطین جن و انس را دیگر کارساز و دیگر حاجت روا خود درست نکنید گوشها را اتباع نکنید دیگر شیاطین انس و جن اولیاء هستند دیگه کارسازها را دیگه مشکل گشاها را که شما فکر کنید که اینها کارسازند و مشکل گشان اتباع نکنید ولا تتبعوا من دونه اولیاء غیر از خدا دیگه اولیاء شیاطین انس و جن را اتباع نکنید قلیلا ما تذکرون باوجود این نصیحت مشفقانه خیلی کم شما تذکر میگیرید من به شما میگم اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء لیکن باوجود این همه تذکرات خیلی کم شما تذکر میگیرید سبحان الله خب امت اجابت و امت دهان همه انسان آه، امت رسول الله صلی الله علیہ وسلم آنهایی که تذکر میگیرن کمن و آنهایی که تذکر نمیگیرن خیلی زیاد چقدر ما امروز مردم اتباع اولیاء میکنن یعنی شیاطین انس جن را اتباع میکنن دو وظیفه امت داره اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم و وظیفه دوم ولا تتبعوا من دونه اولیاء حالا این به عین معنی لا اله الا الله اول الا الله شروع کرد اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم گفت لا تتبعوا بمعنی لا اله و کم من تخیب دنیاوی کسی که ما اون را ما انزل علیکم را اتباع نمی کند و از اتباع شیاطین انس و جن دست نمی کشد مثل قوم آئی گذشته تواه و برباد میشن ولحاظا این حرفی نیست که شما فکر کنید که من با زبان میگم دیگه حقیقتی ندارم، این به اصطلاح گفتن زبان نیست بلکه یک حقیقت هست من در طول تاریخ آنهایی که از ما انزلا اتباع نکردن اتباع شیاطین انسجن کردن من را برباد کردم و کم من قریتنا لکناها چقدر از قریها و شهرها یعنی ساکنان شهرها که حلاک کردم من اون شهرها را با باشندگان ساکنانش پس فجاءها باسنا آمد برای اون شهرها عذاب من بیاتا در ساعت شب لحظاتی کانا اخا یا در حالی کانا ظهر قیلودن می کردن در حال آرام بودن در شب یا هنگام این ظهر داشتن استراحت می کردن قیلوله داشتن خواب بودن هنگام ظهر خواب ظهر قیلوله میگن قائلون به معنای نائمون فسر یا انها قیلوله داشتم کردن فما عذاب من برای انها آوردم عذاب های گوناگون پس نبود فریاد و جیخ آنها موقع عذاب هنگامی که آمد ایشان عذاب ما الا مگر این فریاد را همه می زدن همه قوم های تبا که انا کننا ظالمین ما ظالمین که محسبیم خوب فریاد زد لیکن اون وقت دردی دوا نکرد این وقت در حال خوشی اگر انسان بگه که ما ظالمی و دست از ظلم بکشه خوبه اون وقت اونها فریاد می زدن همه قوم های تباه شده جیت می کشیدن که انا کننا ظالمین ما ظالمین که اطاعت انبیاء نکردیم اطاعت از آنچه خدا نازل کرده بود نکردیم فلنسالن الذين ارسل اليهم حتما ما سال قائم کرد آرا که فرستاده شده به طرف آنها انبیاء یعنی امم را این ساعت توبیخیه علم آهدرکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انه لكم عدو مبين فانبدوني هذا صراط مستقيم ان سؤال توبیخیه ولنسألن المرسلین انبیاء هم سوال خام کرد ماذا وجبتم ماذا وجبتم این سال تو کسی نیست تمام بیا من اللہ علم لنا انکا انت اللہ ملغیوب از انبیاء این سال میشه ماذا وجبتم چه جوابی به شما داده شده خب سآلی قدم بیا سآل تلطف و رافت است من بیان می کنم بر سعی مجرم با یک علم خاصی که خودم دارم آمال جمیره بیان می کنم فلن پستن علیهم آمال جمعی تمام عمل آئی حرم بیان می با یک علم ویژهی و ما کننا اون علم مکتوب صحابه کرام کاتبین چت مکتوب کردن و خود ما هم از اینها غایب نبودیم نیستیم گذشته و آینده و حال را برابر میدانیم و الوزن یوم این الحق آمال و اقاید وزن آمال و اقاید آن روز حق الوزن یعنی وزن آمال و اقاید در آن روز هر و ثابت است حالا اینجا اینطور میشه فمن فکلت موازینو پس کسی که سنگین بشود پله اعتراضی ایمان و اعمال صالح او که هم المفلحون اینا رستگار قائمیم و کسی که سبک بشود موازینو پله اعتراضی آن یعنی در اعمال و عقاید ثبوت پاسد یعنی ایمان نداشت باشد سا اعمال هم ندارد فاولائک الذین خسرو انفسهم حسینا کسانی هستند که در خساره می اندازن خود را وجه خسارت چیه بما کانوا یا یا بخاطر بخاطرین را با آیات ما ظالم بودن آیات ما را اطاعت نکردند دستورات ما را انکار کردند ظالم بودن نسبت به آیات ما <coughs> ترغیب توبه وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ به تحقیق ما قدرت داده این شما را ای مردم مکه در زمین و قرار دادیم برای شما در این زمین اسباب زندگی معایش اسباب حیات نان و آب و تام به شما داده این چاه تب زمین در اختیار شما گذاشته این از تمام اکناف دنیا رزق دے رہے ببینید چقدر من به شما احسان کردم قلیل ما تشکرون باوجود این همه احسانات خیلی از این نعمتا کم تشکر میکنید انواع و اقسام اسباب زندگی و به شما دادم لیکن شما خیلی کم تشکر میکنید این برای چهار حکم اللہ تعالی با کلمات گوناگون بیان میکنه با یا بنی آدم یا بنی آدم لیکن از اینجا یک تمهیدی برای آن احکام اللہ سبحانه و تعالی بیان میکند در تمهید احسانات خود را خدا ذکر میکند که همیشه انسان الانسان عبد الاحسان هر کجا انسان نیکی ببیند گردن انسان اونجا پایی بین خاطر اللہ سبحانه و تعالی قبل از اون احکامات یک تمدیدی به عنوان یک مقدمه بیان می کند ولکد خلقناکم به من شما را خلق کردم از آدم یعنی خمیر شما را من پیدا کردم ثم صورناکم بعد من به شما صورت عنایت کردم صورت های زیبا زنده بعد لقد خلقناکم ثم صورناکم ما شما را از آدم پیدا کردیم چقدر احسان کردیم این صورت های قشنگ را به شما انایت کردیم بعد شما را هم اعزاز کردیم مسجود الملائکه قرار دادیم و خب ما دستور دادیم به فرشتگان که اسجدوا لآدم سجده کنید لآدم یعنی الی آدم آدم قبله شما همانطوری طوری که قبله ما خانه کعبه است در 24 ساعت قبل مخانه خانه اللہ تعالی برای دو سجده آدم را قبل ملائکه قرار داد و اختیار داره حالا شما بگید قبل سجده اولیاء و انبیاء را هم از اینجا قیاس کنید خدا به شما دستور داده که انبیاء اولیاء را سجده کنید اگر دستور داده قرآن گفت اتبعوا ما انزل را ما انزل را اتباع کنید از عقل خود کار نگیری لا تتبیو من دونه اولیا خب در قرآن به فرشتگان دستور داده شده که تو را سجده کنن تو که مسجود بودی حالا چرا میری سجده میکنی تو برعکس احسان رب العالمین داری میکنی من فرشتگان را گفتم شما را سجده کنند آدم را سجده کنند شما هم در پشت آدم چسبیده بودی یا سجده تحیات فسجدو الا ابلیس من در این مورد حرف زدم دیگه بیشتر حرف نمیزنم همه سجده کردم اگر ابلیس لعنتی نبود از ساجدین الله تعالی اطابش کرد ما منع که الله تشدا این لا زائد ان هم جمله را به معنی سجود می چی چیزی معنی شد شما تو را که کس از سجود از سجود آدم چه چیزی تو را معنی شد ات امر تو کمم به تو دستور داده بودم سجده کنی چرا سجده نکردی جواب اینا میگن که اولین کیاسی که کرده ابلیسه ببین ابلیس از ما انزله خود دستور خدا ما انزله هست ابلیس اتباع کرد شروع کرد با آب من گفته بودم ما انزل را یعنی حکم خدا را اجرا کن من بهت گفته بودم از امر تو من به دستور داده بودم که سجده کنی چه چیزی مانع شد قال انا خیر منه این گفت من از آدم بهترم ربی من تو بهتری علت بهتری خلقتنی من نار تو من از آتش خلق کردی آتش زبان میزنه و خلقته من فین تو را خلق کردی از خاک زیر پا و دست و پا افتاده تو را از خاک زلیل خلق کردی و من از آتش گردن بلند و سر به بالا کشیده خلق کردی من او را به سجده قبول دارم تو را از خاک زیر دست و پا استاده کردی او باید بیاید تواسو کنه من از آتش کردی اصل من بالای پایین نمیاد اللہ تعالی تواضع ندارد آجزی ندارد آدم همه این عزت را از تواضع آجزی عاجزی خمیر آدم تواضع خاکه، زیر دست و پا افتاده پایینه لیکن همه گلزار از همین خاکه سروران گرامی این خاک زیر دست و پا افتاده گلستان میشه خدا این سبز و شاداب می کند این همه عزت را به خاک داده است به آتشی از آتشی گلی سبز میشه از آتشی میوه سبز میشه از آتشی چه فیضی کسی میبرد جز گرمی و حرارت اون هم در فصل خاص زمستان لیکن از زمین چهار فصل فیض فیض خوردنی نوشیدنی آسایش پوشیدنی همان چیزهای خوشگل از زمینه انا خیر من و خلقتنی من نار و خلقته من تین قال من ها حب خب ایمان متکبر برو از این آسمان ها بالا معلوم میشه که حضرت آدم را حالا ما پیدا کردم یک جایی حالا نمیدانم کجا نمیشته کردم اون که شما را گفتم که آدم کجا سجده قرار گرفت یا یادداشت کرد و فراموشی یا در بهشت آدم سجده شد یا زیر عرش رحمان آدم مسجود قرار گرفت یا اینکه در این کره خاکی حالا بعضی گفتن در کره خاکی لیکن نه بیشتر توی ذهن انسان میخوره که در بهشت حضرت آدم چرا وقتی ابلیس سجده نکرد از آسمان پایینش انداختن قال فاهبت منا برو پایین از این آسمان ها اصلا جایز نبود برای تو تکبر در این آسمان ها بالخصوص در آسمان ها تکبر بکنی فخرت برو قارت این حکم حکم حاکمی بود این الله فرمود این فخرج دوم را به خاطر این گفت که حالا انک شبهنگر برو از این حاکمانا انک من الصاغرین تو از آنهایی هستی که زلیلن تو از زلیلانی تو از خارها هستی تو خود را بزرگ دانستی من خدا تو را زلیل کردم بزرگ که الله هست تو خود را بزرگ گفتی انا خیرون برو تو از صاحبین و زلیل هستی همه تو را لعنت و نفدین کنن لانتی قال اندرنی لا یومی و خواب گفت من محلت بده تا روزی که این انسان از قبرها حشر کرده میشون یعنی حتی مردی بر من نیاد او خاص الایومی و بازون تا روز حشر اللہ تعالی تا اون وقت غرقش نپذیرفت قال گفت الله تعالی انك من المنذرين تو مهلت داده شده ای الى وقت معلوم تا یک وقت معین اون وقت معین نفقه سور اولا وقتی نفقه سور اولا میشه برای فناهی این جهان و کائنات ابلیس هم داخل میشه تا اون وقت زنده ببین چرا تاریخ بلده قبل از آدم خلق شده آدم دیده فرزندان آدم دیده همه انبیاء را دیده همه اولیاء را دیده در طول تاریخ چقدر ترفن بلده چقدر پیر کهنکاریه دیگه امثال من شما را این کجا میگذاره مگر خدا رحم میکنه اینا افسانه نیستن انسان ها فکر کنه اینها یک افسانه و داستانی اینها وحی ما الهیه قالا اللہ تعالی گفت ایک وقت معلوم یعنی نفسه سور اولا گفت ما این با سببیه و خب ما مستریه جمله را به معنی مستر می ولی ولوی صاحبه اونها که کمی اصول ما فبما اغویتنی به سبب که گمراه کرده ای مرا به این سبب من می نشینم به خدا به خدایی تو قسم چون لام و نون سکیله وقتی بیایید در جواب قسم به خدایی تو قسم است به سبب این که من اقوا کردی من گمراه کردی من می نشینم برای این فرزندان آدم صراط کل مستقیم سر راه مستقیم یکی را نمی گذارم بیایم برای درست قرآن هزار مشکل برش میجد لأقودن لهم برای این انسانها صراطک المستقیم سر جاده راست خب اونجا می نشینم با چه کار میکنی بیمان فقط نشستی سر جاده میگه نه ثم لآتینهم من بین ایدیهم من میایم از جلوی اینها و از پشت سر اینها و از رات اینا و از چپ اینا برای چی میایی اینها را گمراه میکنم برای گمراه کردن این بنی آدم هم از قسمت جلو میان هم از قسمت جلو بیشتر غلب و محل ایمانه من از جلو میایم و از پشت سر اگر از جلو فرصتی پیدا نکردم از پشت سرشون میایم از راستشون میایم که محل حسنات است بعد گفتم قسمت چپ که محل خود اصلی منه یعنی از بالا نگفت از پایین نگفت از پایین نگفت که بیمان زلیل میشه از بالا چون اونجا رحمت های الهی های هر مؤمن زیر رحمت خدا هست جرأت ندارد از قسمت بالا بیاد رحمت رای الهی نت آتش میزن مومن زیر رحمت رای الهی من از هر جهت می آیم و این ها را گمراه می کنم لیکن ولا تجد اکثر شاکرین تو اکثر آنها را سپاس گزار نمی آبی یعنی موحد خدا پرست نمی آبی قال اخرج منها اللہ تعالی هم گفت جواب اللہ برو بیرون بی ایمان از این آسمانا مدهورا تو بسیار عبزد هستی مزعوما به معنی معیبا تو بسیار معیوبی مدهورا معیبا و منقوطا و مدهورا به معنی رانده شده هستی برو بی ایمان معیوبی و تحت غضب خدا هستی مزعومن یعنی مبغوزی تحت غضب خدایی و معیبی و مدهور به معنی رانده شده و دوری از رحمتهای خدا البته هر که تو را اتباع کند از فرزندان آدم لمن تبعك منهم البته کسانی که تو را اتباع کنند از فرزندان آدم منم وعده می کنم و قسم به کبریای خود می کنم که پر می کنم جهنم را از همه شما از تابعین تو و تو که مطبوعان هایی من جهنم پر می کنم و یا خب این تتمه این تمهید که من به شما قد احسان کردم شما را مسجد الملائکه قرار دادم اعزاز و اکرام کردم شما را و چنین دشمنی از روز اعزاز و اکرام شما هم در کمین شما هست ای فرزند ای آدم تتمه تتمه همین تمهید است خب منوز میاد با یا بنی آدم ای آدم سکونت کن شما و زوج محترم شما حوا الجنت پس بخورید از هر جایی که خواستید و نه فکین درخت نرهی که میشه در ظالمین لعظا ابلیس به ایمان فوسوس ابلیس که خدا از آسمان رانده کرد آدم و حوا را دستور سکون در جنت مسجود معلوم اینه که بیرون از جنت زیر عرش رحمان در شجرت اند خدرت المنتها اونجا مسجود قرار گرفت شیطان گفت برو بیمم به زمین و آدم دستور داد که برو تو جنت چون جسدش در زمین درست شد ولهذا از زمین به آسمان برده شد اونجا روح دمیده شد همه آدم هنوز رو ندمیده نشده فرشتگان را دستور داره فیضا سویتو ونفخت فيه من روحي فكوا له ساجدين هنگام که من آدم برابر کردم و روح را دمیدم فوری سجده کنم لحظه این فیر بالای هفت آسمان نزدیک صدرت المنتها و آنجا جنت الماوا هم هست لحظه آدم علیه السلام مسجود قرار گرفت با دستور داده شد که برو در جنت اسکن انت و زوجک الجنت ابلیس کو برو توی زمین فکلا من ہے خوشیتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین این لعنتی آمد از همین زمین وسوسه کرد چقدر وسوسه خورشید خیلی دوره می شعاعش کجای در تمام زمین پخشه این لعنتی یک مغر دارد شوائی و ثابتش در تمام دلها حقیقت میشه خدا حقیقت استدراجش داره و بعضی میگن نه به عزت نمیتونه به آسمان مثل یک دوزی مثل یک سگی از راه دوزی میره لیکن قول درست همین قرآن میگه فوسوس لهم الشیطان پس وسوسه انداخت برای آدم و حوا شیطان چرا این وسوسه نتیجه چیه لام لام نتیجه و عقبته نتیجه این شد که ظاهر کرد برای دوتا آن چرا که پوشیده شده بودن از آنها لباس آدم ملبوس بود حوا هم ملبوس بود و یک زمانی هم یک دیگر را نگاه نکرده بودن شرمگاه یک دیگر یه لعنتی لباسی هر در آورد لخت کرد هم آدم و هم حوا تاکہ ظاہر کند دور کند لیبدی لهما ما هما تاکہ ظاهر کند برای این تا آنچه را که مخفی شده بود از سو من سوآتهما بیان ما یعنی شرمگاه سوآت شرمگاه را میگه این از سو هست که وقت شرمگاه لخت بشه خیلی بده زشته نه لختی یک تا از شرمگاه آنها وقال بی ایمان گفت تشریح وسوسه هست این وا تشریح برای وسوسه هست و او وسوسه این کلمات بوده بین تو تشریح وسوسه کما رب کما نها به شجرتی نه کرده شما را رب شما از این درخت مگر به خاطر که شما میشوید ملک شما ملک میشید به این خاطر گفته نخورید اولی وسوسه حضرت آدم در فکری که هوا که خب ملک بشی نه بخوری نه بنوشی نه لخت بشی پاک و صاف همیشه خدا را عبادت کنی اولین قسمت وظیفه اینه نه نکرده رب شما شما را از این درخت مگر اینکه شما میشوید ملک یا کم از کم شوید همیشه توی که به آدم هم گفته بود اینی جایلون فی الارض خلیفه آدم همیشه در این فکر بود که روز من به زمین اعزام میشم که آنجا باید خلافت کنم آنجا باید حکم خدا را من تنفیز کنم بر خودم و بر ذریات خودم و ذریات من هم حکم خدا را بر خود و بر دیگران نافذ کنم آدم همیشه در این فکر بود شیطان گفت خدا شما را مانع کرده به خاطر اینکه ملک میشید یا همیشه میمانی او تکونا حیات ابدی از خالدی میشید و قاسمهما و این لعنتی هم قسم خورد برای آدم و حوا که انی لکما لمن الناسین من خیرخواه شما هستم به خدا قسم همون خدای که شما را در جنت وارد کرده و من رانده کرده من خیرخواه شما هستم اگر این درخت بخورید یا پرشته میشید همیشه دیگر تمام مشکلات آسوده مثل پرشتگان شب روز خدا را عبادت میکنید یا اینکه شما همیشه میمانی فرشته نمیشید لیکن ابدی ابدی همیشه میمانی قاسمهما انی لکما لمن ما به بغرور فاین آورد آدم و حوارا با غروری چی داشت بیمان ایمان به سبب فریبی که داد آدم و هوا را فلما زاق الشجرتا هنگامی که چشیدن این درخت را بدت لو ما سوات و ما ظاهر شد برای آدم و هوا شرم شرمگاه دوتا تفقا یفتفان علیه امام ورق الجنه شروع شد آدم و هوا می پوشانیدن بر اون شرمگاه های خودشان از برگ درختان لخت شده خود به خود اتوماتیک لباس هستن اینها پریدن اول قبل واسای پاکر جنت و تن آدم بود و حوا بود و مثل عروس میگشتن این لباس ها از دنین ها پریدن سبحان الله فلما برت لهما سواتهما و تفقا یکسفانه دیگه بر لباس دسترسی پیدا میکردن. همین برگ های بزرگ درخت را میگه برگ انجیر را گرفتن دو بر شرمگاه های خود گذاشتن بر شرمگاه های خود گذاشتن شفقا یقصفان علی امام ورق الجنہ وناداهما تنبیه ربانی ندا کرد آدم و حوا ربیانها که آیا من مانع نشده بودن شما را از این و ما آیا مگر من به شما نگفته بودن که شیطان برای شما دشمن این ببین است آها به زمین آمدن صد و خورده سال دویست سال میگه آدم در شرق و حوا در جده اونجا حیران سرگردان آخر اللہ تعالی این کلمات را به تعلیم داد این کلمات را خواندن توبهشون پذیرفته شد بر, بر کوه جبل و رحمت در میدان عرفات آدم و حوا با هم آشنا شد از آسمان که آمدن در زمین هم خدا در یک جایشون نبودن این طرف انداختن اون طرف آدم و این طرف حوا روید حوا همون نزدیکی جده میگه که عربستان مکه مکرمه و جده با هم نزدیکن حالا جده هم به خاطر میگن که میگن قبر حضرت حوا همون جایی والله قال هر دو تا گفت ربنا ظلمنا انفسنا رب جانا خود ظلم کرده اگر تو مورد عنایت قرار ندادی نبخشیدی ما را و ترحم نکردی ما خاطر میشیم قال احبتو بعضكم لبعض این کلمات دعایی قرآن میفسر بعض اینها بعد از احباط از به زمین اینها نازل شدن فتلقا آدم ربی کلمات خلاصا وقتی اینها زمین آمدن قال اهبتو الله دا تو دا دری بعض شما برای بعض دیگر دشمنی یک حکمت اینجا آزمایشگاه ہے با عداوت کنی یکی کافر یکی مومن درگیر بشید ولکم فی الارض مستقر و برای شما در زمین یک قرارگاهی هست و سامان رسید تا مدت معلوم از اسباب معیشت نه برداشتن هست تا یک وقت معلوم متاع یعنی سامان زندگی هست تا یک مدت معلوم قال فی آباد اللہ تعالی فرمو در همین زمین شما زندگی می کنید و در همین زمین شما می میرید و از همین زمین اخراج کرده می شوید حکم اول بعد از این تحقیق شما را خلق کردم و شما را مسجد الملائکه کردم یا بنی آدم کدن انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم کم از کم لبی و کم از کم شریف تکان بدید من خوشحال میشم درس میدم اگر شما انطور مغموم مریض بشید منم مریض میشم یا بنی آدم حکم اول او پرزنده ببینید خطاب قبل از نوح با یا بنی آدم او بنی آدم یا بنی آدم بعد از بنی اسرائیل دیگه شده یا بنی اسرائیل و الان خطاب شده یا ایها الذین آمنوا این خطابها همیشه تغییر کرده هر حکمی که از وقت حضرت آدم شروع شده باشد خطاب یا بنی آدم هر حکمی که اون حکم صادر شده از زمان آدم علیه السلام یا بنی آدم است اب یہود و نصارا باسدیا اہل کتاب ہیں بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باسدیا الذین آمن حکمائی کہ خدا نازل کرده اگر زمان آدم بایا بنی آدم و اگر از زمان یهود و نصارا یا بنی اسرائیل و اگر اون حکم در زمان پیغمبر علیہ السلام و بین طرف پر لہذا یا ایها الذین آمن این خطاب آمد حکم اول آدم چهار مرتبه تقریم با یا آدم خطاب میکنه ای فرزند آدم قد انزلنا علیکم لباسا من ناظر کردم بر شما لباس مواد لباس سروران گرامی همین آب است از آسمان میاد پنبه درست میشه پشم درست میشه کورک درست درست میشه اینها این هم مواد لباس نظام شما همه لباس های که شما در تن دارید یا پشمیان یا عرض خدمت شما از زم از محصولات زمین یا از محصولات دام خاصان هرمان شده داد من آمد مواد باران هست من نازل کردم در شما لباس پوشاکی حکمت اول لباس یواری سواتکم مخی میکنه گاه شما را ببینین چه لباس زیبایی هست و ریشا و زینت شما هستن بدون لباس انسان چقدر نازیبایه اوه چقدر نازیبایی انسان هیچ زیبایی ندارد شما میبینید وقت شما عروسی میکنید چقدر با لباس های فاخر لیکن خران دو گوش لخت میکنن میگه شاید ما زیبایی نه هر چقدر لباس خوب باشد لباس باطر باشد غشنگه اینی که انتر لخت می نشینه بعد زنه لخت میکنه غربی ها زیبای خود از ویبای کسی هر چقدر فاطر باشد ویبای هر چقدر غشنگ بشیده باشد ویبای اینها نمیدانند این یواری کن شرمگاه شما را مخفی میکنند از یک دیگر شما از یک دیگر ریش این این لباس من لباس را نازل کردم یوارثاتکم و ریشا و به خاطر زینت زینت و آرایش شما هستند همه دیبایی انسان از لباس است و لباس التقوا ذالک خیر خود دیگر لباس معنوی و روحانی و اون لباس تقوا که به شما باشد این لباس درجه ها بهتر از لباس جسمانی لباس تقوا هزاران درجه بهتر است از این لباس ظاهری اون لباس تقوا به هر کا واسط کہہ رہے ذالک من آیات اللہ ان لباس جسمانی وہ لباس روحانی کے تقواس از دلال قدرت رب العالمین سبحان اللہ ان دامہائے بیچارہ لوختا بعد دامار اللہ تعالی پردے کرده دمه برای آنها بیزان کمی مخفیان لیکن بیشتر دامها نختند و به نظر میان یه با یک دمی کمی خدا اونها را ساتر می کند اکثر دامها همین طور یک دومی چیزی دارن سطر میشن لیکن اللہ سبحانه و تعالی مارا چیزی چیزی نتی داده لباس تقوی و لباس ظاهری را ورده مارا مثل دامارون قد مو پشت در تمام بدن ما مثل بود و میش درست میکرد چیزا نادیبا بودیم لیکن اللہ سبحانه و تعالی احسان کرده در قسمت هایی که زیبایی هست خدا ریشی گذاشته و زیبایی مرد در ریشه زیبایی اون زن همونه که خدا در اصل فطرت تو ریشم نمی گذارد نمی گذارد هر کسی زیبایی دارد بسم الله الرحمن الرحیم من آیات اللہ ان لباس جسمانی اور روحانی ان دلائل آیات الہی انتا کشما تذکر بگیرید یا بنی آدم حکم دو وہ لا لکم الشیطان در فتنه نیندازد شما را شیطان چنان چی که در فتنه انداخت و بیرون کرد والدین شما از جنت کشید از اون ها از آدم و حبا لباس آنها را تا نشان بدهد به دوتای آنها دیگه فرزندی که نداشتن هنوز در زمین پیدا شده جنت که جای توالد و تناسل نیست تناسل اون جنت کشی نیست لیوریه ما سواته ما تا نشان بدهد به آدم متواسر مقامن خارا انہو یراکم هو و قبیلہو او پرزندان آدم دشمن خطرناکی او شما را و تمام ارتشیان سپاہیان او هم شما را می از جایی که شما آنها را نمی شما در کمین آنها قرار دارید و آنها را نمی حضرت شیخ نے فرمودا شما را که خواب می آید حالت شیطان است کو گالی دو یعنی نه ناسزا بگی لعنت جهنمی را او میبیند او تمام قدرت را اینجا داره دیمان میکند بازار که در تسخیر کرده و انسان هر قلعه را که فتح کند اونجا جان میده نه بازار تسخیر کرده خانم های بلور اندامی میان نه روزه گذارن خدا نجات بده و نه ایمان گذارن مائلات ممیلات کاسیات آریات بس اونا را همونه او قبیله اون هستن و تنها قبیله را اونجا اعزام می کند و برای شما خودش می آید همت کردید از اتاق بیدار شدید و آمدید اینجا لالایی کمر شیطان شما شکر شدید اینجا نشد این حد او مرید داره همین چهار نفر هم نمی گذاره حق خدای در لعنت کنه انہو یراکم هو و کبیلو این لعنتی می بینه شما را و کبیله شما را می بینه از جایی که شما آنها را نمی عادتا عادتا شما نمی دادای به شیخی مشاهد آية. چیزی می چه دشمن خطرناک انا جعلنا شیاطینا ها نسخه نجات یعنی ایمان من قرار دادم شیاطین را یار و همکاران های که ایمان ندارن آنهای که ایمان غوی دارن با عوض بالله من الشیطان الرجیم این بیمان آتش میگیره فوقش از همون دور برای لالایی لالایی می خدا این لعنت کنه و اذا فعلوا فاحشتن وقتی این مریدان شیطان عملی انجام میدن فاحشه اعتقادی فاحشه یا عملا شرکی چیزی انجام میدن تعبیر میکنن کالو میگوین این عاملین و فاعلین فاحشه فاحشه اعتقادی شرکی کفر شرکی یا فاحشه عملی وقتی اینا گفت میگه بیمان اپچه لخت چرا لختی قال میگه وجدنا ناله آبانا ما دیدیم بر همین لختی و پایش آب آواجداد خود را ها دختر میگه مادری من میشو پوش بوده من چرا نباشم ها این دختری که معصومه بیچاره مادر که ران را لخت میکنه دیگه لخت دختری بیچاره هفت ساله چطور لخت لخت نکنه سبحان الله اگر مادر با حجاب باشد به خب خدا دخترم با حجاب همین دختر کوچلو حتی همین کوچلوی دخترها را تربیت کنید نگذارید سبحان الله قدیم یاد من این دخترای کوچلوی چادر کی بشر میکرد آن دخترای ده سالا بی دل میزنند و توی خانه هستند خوبه جلوی پدر مادر منه نه این عادت بی حیائی تشمیش میشه اینجا یک روز یک دختر کوچولی که چهار ساله با مادرش آمد مادرش شاید همینطوری فودالی بود من در خانه نشسته بودم لباسی به تن اون دختر داده بود که تا من دیده احساس شرمندگی کرد بعد من صدا زدم دختر کوچولو را گفتم بابا دو مرتبه اینطوری لباس نپوشی لباس خوب بپوش به دست پسر زنجیر پلای حرکه بده به گلوش این هم گناهه گناه به اون کسی که به گردنش میده یا دست و پای بچه های کوچک را میگه اینا نکنید، این کار گناهه ولی گوش نمیده تو کمی خب کراحتی در بابا چیزی نیست کلاه بکنشون ندید تنه بچه ها ولی بندی برای بچه کلاه اون بسرتر که نمیخواهد باور کنید فطرت بچه این دخترو یک ساله دو ساله دختره سه ساله و یک ساله میبینی در روسکی و لالایی و مروایی و این طوری میکنه بچه هم پسر هم پسر هم میبینی گواه که همین کلکی به دست میگیره کلک پلاستیکی و برای چند آماده میکنه فطرتشه ورنه این بچه های کوچک چی میبرن پس اگر روی فطرت اونها حرکت میکنن فرصت پدر و مادر اینها یهودی و نصرانی میکنن کل مولود یولد علی الفطره من تعجب میکنم دختری که سالا تو همه چی درس داده که تو بعدی اسلام معاملی کنی لالایی کنی تو همون مسیر میره پسر ما رو میبینه تو مسیر خودش میره فطرت موسا سالمی بعد که فطرتش خراب میشه جوان میشه فطرتش خراب میشه اون جوان هم میگهد گلوبند اسلامی این جوانیه این مردیه که برای گلوبند تلایی عشق میکنه یا برای دستمندی انگشتر انگشتر تلایی اشعار مردانه انگشتر و گوشواره و زنگیر این شعار زنانه مرد اینطور نباید بشه وقتی انجام میده یک خواهش اعتقادی عملی میگو وجدنا علی آبانا والله و برانا بیا خدا همین گفت قول بگو بین دیوان ها ان الله لا یامر بالفحشاء الله تعالی سور فحشا نمیدهد لختی اور یعنی نمیدهد اور نداده اتقولون علی الله ما لا تعلمون و ظالمین میگید بر خدا چیزی که نمیدانید قول بگو بینها تفصیل نسخه هدایت امر ربی بالقسط دستور داده رب من به عدالت که توحید لا اله الا الله به انصاف رب من دستور داده است به بی انصافی هرگز دستور نداده که هر صاحب حق حق را بدید این قشت و عدالت عبادت حق خدا این لباس سینت شما این الله تعالی دستور به اوریانی نداده و همچنین رب من گفته قالا و رب هم گفته است که اقیم کن خوب راست کنید چهرهای خود را عند کل مسجد نزد هر سجده چهره را فقط برای خدا بیاری پایین بی ایمان ها این آسان ها را نگری پایین نکنی راست کنی چهره های خود را یک عبارت بیزادی و جلاله را خانم اخلصو لهو سجود کن خالص کنی برای خدا سجدغایتان را اوادو و فقط بخانیدون خدا را در حالی که خالص کنند باشید برای اون خدا دین دین من سجد و دوارا این دو عبادت بزرگ در تمام ادیان از آدم گرفته تا خاتم و تا قیام قیامت سجده یک عبادت بوده اختصاص به الله داشته برای دیگه هیچ کس عزیز نشده. هر مشرک به ایمان این تعظیم را برای معبود خودش انجام داد خورشید پرستا و ماه پرستان و ستاره پرستان برای این انوارات سجده کردن کبر پرستان برای کبرها بود پرستان برای بودها درخت پرستان برای درختها حکیم و کن بعضی گفتن خجوم رابط قلب دل خود را راست کنید ہنگام ہر سجدہ بے طرف خدا متوجہ باشی ہو بے پانی دو خدا را کنی برے خدا دین را کما بدا تعودون ہمان طوری کے خدا را اول خر کر دے بادت پناہی اودمی کنی بعد از پناہی اودمی کنی همانطوری که شما را اول خلق کرده بعد از سنایی تعودون برمیگردی فریقا هدا و فریقا سالهم الضلالا محل جزا یک دست روی هدایتا خدا اونها را هدایت کرده یک فریقی را خدا هدایت کرده و یک فریقی ثابت شده بنا نها الضلالا محل جزا انهم اتخذوا شیاطین اینها که ثابت شده بر آنها ثابت شده بر آنها ضلالت اینا کسانی هستند که شیاطین را اولیاء غیر از الله گرفتند اینا کسانی هستند که اتخذوا الشیاطین اولیاء اینا شیاطین را شیاطین انس جن اولیاء کارساز و مدیر و مدبر قرار دادن غیر خدا و فکر کردن که روی هدایتن و فکر کردن تو و خب هر ظالم تصور امینه که من هدایتن و فکر کردن جهل مرکب تمام دنیا را امروز جهل مرکب گرفته جهل مرکب چیه آن کس که نداند که نداند در جهل مرکب عبد و دهر بماند اون انسانی که تشخیص نمیدهد که نمیداند او همیشه نادان ناداند کسی که نادانی خود را پی ببرد او در فکر دانایی میشه اللہ سبحانه و تعالی میگه این جهنمی ها همیشه تو جهل مرکب بودن اینها که دلالت بر آنها ثبت شده کسانی هستن که اتخاذ کرده شیاطین انس را آلیا مدیر و مدبر گوش به فرمان بوشها بودن غیر از خدا و خب اونها هم فکر کردن که روی هدایتن و هم فکر کردن که روی ہدایتا حکم سوم یا بنی آدم او پرزندان آدم خدو زینتکم اند کل مسجد شما برداری لباس را حرام نکن. زینت هایتان را یعنی لباس کنید نزد هر مسجد یعنی سجده یعنی فرض است که شما وقت نماز میخوانی بعد لباس میکشید لوگ اگر در خانه هم باشید نماز باطله زنان که باید از سر تا پا لباس بپوشن اگر زنی در خانه نماز میخواند و آستین خود را بالا بزند این غد نماز او فاسد همین دست مستحق آستین خود را تا آرنج بالا زد زن و نماز خان نماز او فاسده جلوش ظاهر شد ولی تن تنها در خانه نماز میخواند دون هم نماز چرا غره باید از سر تا پا حالا مرد که اگر از شطالنگ لباسش پایین تر باشد نماز او مکروه تحریمیه بله زن هر چی شد لباس را پایین کن. حتی در حدیث آمد که زنان گفت زرا هم پایین پایین الان دنیا سیستم برعکسه خانم ها لباس ها را بالا میذارن تا زانو یک متر بالاتر از زانو توی خیابان قدم میذارن و خب شما ها را میزنید پایین حالا به شما دستور داده شده است که تا نصف سات یا اگر خیلی بر شما گرانه الالکابه کاب هم باید ظاهر بشه و این معکوس انسان حرکت زنان باید لباسشون پایین باشد هر چی که حتی پایشون هم دیده نشه باشه لباس پاجامه زن باید بره روی پایش گذاشته بشه تمام پایش زیر لباس حالا مردها پارچهشون پایینه شطالان چی که حتی زنین را هم جارو میزنم با دهن شلوارهای خوبشون یکی را حضرت استاد روزی گفت خیلی بود از سرمایداران و مدرسه داشت بود حضرت استاد گفت که شلوار نباید بالا بزنی هم برای نظافت شلوار هم برای رکا و دوام شلوار خوبه او شوخی کرد گفت که استاد صاحب جناب استاد ما تو خانه کسی نداریم که خانهای ما را جارو بزنم ما با همین دهن شلوار پرا خانه خود را میگردیم جارو بزنیم شلوارم دهنش بزرگ میکرده این خانه اینم که را میرن دیگه خوبه برای هر جا و من خانه های ما را هم کسی نیست که جارو بزنه ما هم همین تو راه میریم هم خانه ما جارو در برعکس انسان آرام ہے سبحان اللہ اے بنی آدم خود دینتکم برداری لباس ہے خود را اند کل مسجدین و کلو بخورید از نعمت های سرشار و شربو خون نشم کنید از آب میوہ و غیرہ وغیرہ ولا تسرکو اسراف نکنید یعنی نہ لباس نہ طعام نہ شراب شراب من نوشیدنی برای غیر الله نظر نکنید شربت غیر الله ندهید که نصرافه کلو و شربو ولا تسرفوا چرا انه لا يحب المسرفين الله تعالی مسرفین را دوست ندارد اونایی که اسراف میکنن کل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق تحریمات غیر الله لباس حرام میکردن خوردنی نوشیدنی ها را برای غیر الله حرام میکردن گاو و گوسفند ها را برای غیر الله حرام میکردن الله تعالی میگه پاکیزه من برای بندگان درست کردن کی حرام میکنه چیزها پاکیزه از طرف خود حاکمی میکنید کبوتر را من حلال کردم بخورید شما این همه کبوتر تجمع دارن شما حرامشون میکنید قول من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی چه کسی تو لباس مشرکین لباس تو نمیپوشیدن چیره که حرام کند الهی را برای بندگان خودش پیدا کرده و پاکیزه زهار از رزق قل بگو این طیبات من الرزق و زینتی که خدا برای بندگان پیدا کرده برای کسانی هستن که ایمان آوردن در حیاتی دنیا او خالص روز قیامت در اصل الله تعالی این امکانات دنیا را برای مؤمنین خلق کرده این کافر را هم زمنی میگه و خالصاً این تمام زینت ها برای مومنین روز قیامت به کافر ها هیچی نمیده کل این تا دین ها تو طیبات برای کسانی که ایمان آوردن در آیات دنیا و خالصا روز قیامت برای مومنین کذالک به این کیفیت که بیان شد ما تفسیرم بیان میکنیم آیات را برای قومی که یک ذره میدانم اونا که میدانم که انه لا شریک قل اونای چیزایی که خدا حرام کرده اینا بگوه پیغمبر تحریمات الهی اون تحریمات غیر الله بودن کو کی حرام میکنه طیبات را یا دینت الهی را بیان تحریمات الهی آن سرا که خدا حرام کرده قل انما حرم ربی الفواش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون حرام کرده رب من فواهش را اونهایی که فاهشان هر چیزی زشتیان فواهش را خدا حرام کرده دروغ غیبت تهمت ارزنی زنا مقدمات زنا لختی اوریانی اینها همه فواهشن خدا فواهش را حرام کرده آنهایی که ظاهرن لخت میکند و میره این ظاهره و آنهایی که باطنن در باطن میره کار بد انجام میده همه فواهش را الله سبحانه و تعالی حرام کرده اسم و گناه را خدا حرام کرده بغی و سرکشی و تمرد را بغیر حق خدا حرام کرده و اینکه شما شریک کنید با خدا در عبادت اون کسانی را که خدا برای آنها هیچ دلیلی نازل نکرده شما اون بیا، و اولیاء پرشتگانی را با خدا شریک کنید که خدا برای شرکت آنها هیچ دلیلی نازل نکرده خدا نگفته که انبیاء را بخانید اولیاء را بخانید برای آنها نظر بدید برای آنها شربت بدید خدا برای شرکت آنها در عبادت هیچ دلیلی عقلی و نقلی نازل نکرده و این چیز را خدا حرام کرده که بگید بر خدا چیزی را که نمیدانید شما نمیدانید میگه خدا گفته این حرامه این حرام ہے کہ بگید بر خدا چیزی را که نمیدانید خب و اینها این مرتکب حرام میشن فواهش میشن چرا خدا اینها را عذاب نمیده اللہ تعالی میگه تاریخ عذاب مشکل شده لکل امت اجل برای هر امت تاریخی معین است برای عذاب یعذبونا عذاب میشون در اون تاریخ مقرر خود فیدا جا هم وقت عجل عذاب آنها بیاید تاریخ عذاب آنها بیاید لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون مؤخرم نمیشن یک ثانیه و مقدمم هم نمیشن برای عذاب هر کسی خدا تاریخ مشخص کرده این هم مرتبه چهارم یا بنی آدم او خب فرزندان آدم این حکم زمان فرزندان آدم این احکامات میدن او فرزندان آدم اگر آمدن پیش شما پیامبران من از خود شما از بشر سبحان الله بیان کردن بر شما آیات من را اونجا قانونی نه فمن اتقا هر کس که اجتناب کند و در روشنایی آیات اصلاح اصلاح عمل کند فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه خودشان به خوف مواجه نمیشن و نه دیگران میشن خب آنهایی که تکذیب کردن آیات من را فکذبوا بی آیاتنا وستکبرو از بدیرش و عمل آیات استکبار کردن اولای کسباب النار هم فیا خالدون کیه ظالم تیر بعد از این بیان واضح که افترا کند بر خدا دروغ را یا تکذیب کند آیات خدا را بر خدا دروغ ببنده یا آیات الهی را تکذیب کند از این ظالم تر کیه اولای که این انسان های ظالمی رسد به آنها سهم آنها سهم آنها یعنی از رزق و از عمر و غیره از کتاب یا از آنچه که در لای محفوظ نوشته شده حتی تا اینجا شامینا بینا میرسه از کتاب لای محفوظ رزق میرسه عمر به میرسه عزت و دولت به میرسه حتی اذا جاتهم رسولنا تا این میاد برای اینها پیامبران ما پیامبران ما یعنی فرشتگان عطا ملک الموت هم میاد تا این میاد برای اینها پیامبران ما یعنی قابضین اروامیان یتوفونهم موت میدهند اینها را قالو هنگام مرگ ماموران مرگ میگویند برای تدرین آنها اینما کنتم تدون من دون الله کجا اندان آنهایی که شما غیر از خدا صدا میزدید چرا نمی انداد شما را نمیگیرند چرا نمی شما را از پنجه ما نجات و هنگام مرد ندا کنندگان غیر الله را گرد میزنن و سال میکنند ما کنتم تدون من دون الله کجا اندانهایی که شما انها را غیر از خدا صدا زدی فریاد زدی چرا نمی شما را سجده ما نجات نمیدن شما ما پارتی داری ما شفی داری ما مشکل کجا مشکل کشا داری کجا نمیان دادش ما رسیدگی نمیکنه قالو این مجرمین میگویند ذلو انا گمند از نصرت ما از امداد و نصرت ما الان گم گم نمی نمیبینی و اقرار میکنند و می میدن بر نفسهای خود که انهم کانون کافری به خاطر ندای غیر اللہ اینها کافر بودن و مولوی این فتوای دیگه اونجا هم گفت اللہ تعالیٰ که هر که ناراض میشه از خاندن خدا تنها کافر اینجا هم در فتوه کفر بود وقتی آنها میگن ذلو انا یعنی بله ما خانده این غیر الله لیکن برای اینکه در مشکلات و شدائد و سختی ها ما را کمک کنند به این اعتقاد آنها را خاندی الان که گمن یعنی اعتراف کردن که ما خاندی پس اعتراف کفر کردن ببینید قرآن هست و شهدو شا اقرار می بر جانهای خیش که آنها بودن واقعا کافر یعنی آبیدین لما لا یستحق العبادت اصلا از روح المانی اینا کافرین بودن یعنی پرستش کردن خاندن العابدین لما لا یستحق العبادت عابد کسانی بودن که مستحق عبادت نبودن الله تعالی میگه الان که روشون کرد شد ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم برید وارد در اون ملت هایی که گذشتن قبل از شما از جن و انس در آتش جهنم سبحان الله از اینجا روشون قبضه دستور جهنم نیست. برید الان داخل بشید در اون امت هایی که گذشتن قبل از شما از این سجن در آتش جهنم کلما دخلت امت لعنت اختها هر زمانی که داخل می شود یک امتی لعنت می کند هم مذهب خود را اختها یعنی خواهر خود را خب اختنوع خواهر را می گرد اینجا هم شبیه و هم اعتقاد خود را دوستها در یک جهنمی اسیرند خودشان جایشون تنگه تعداد دیگر میگم برو تازه تو مورتی برو تو موسا فرعون اول توی عذابه حالا که گوش بره اونجا فرعون ناراحت میشه جای ما از اول تنگه مثل که ببرن توی یک اتاقی مثلا توی اتاق 400 500 نفر بیارن داخل کنن خب دیگه اینا ناراحت میشه نه ما دخلت امت لعنت تو هر زمانی که داخل می شد یک امتی می کند هم مذهب خود را حتی اذا دارکو فی جميعا تا اینکه تجمع می کنند در این جهنم جميعا اطلاحکو و اجتمعو اینجا با هم لاحق می شند و تجمع می کنند قالت اخراهم لقولاهم میگویند آنهایی که بعد آمدن برای آنهایی که قبلا آمدن ربنا هاولای اضلونا ربنا اینا ما را گمراه کردن این آبا و اجداد بودن ما را گمراه کردن شرک به ما تعلیم دادند و بیمان هم مردند و رب پشت سر ما از آنها تغلیب کردی فهمیدی؟ ها و این رسمه ها را کی این آب کی بسته تبلیغ بسته بین خاطر میگن لعنت قالت اخرى اونها که بعد رفت آمدن آخری ها برای اولی ها در حق مشرکان و پیران و آبا و حساد ربنا هاولای اذلونا ربا همین مارا گمراه کردن این تمام راست مارا گردن ما بستن که ما موت حیات بندگان تو را کردیم و نشستیم و فکر کردیم که دیگر مارا تمام مشکلات اینا نجات میده این سبق پارا ما اینا دادن دیگر اینا مارا گمراه کردن لذا مطالبه ما اینه که فآتهم عذابا زیفا من النار بده دینها عذابی چند برابر قال اللہ تعالی میگه لکل زیفون برای هر کسی چند برابر عذاب هست ولیکن لا تعلمون لیکن شما نمیدانی اونهایی که گمراه کننده بودن عذاب آنها چند برابر آنهایی که گمراه شما به آنها اونها هم چند برابر عذاب قالت اولاهم لأخراهم میگویند دو اولال فما کان لکم علینا من فضل نیست برای شما برما هي هیچ فضیلتی به اعتبار تخفیف عذاب لذا همه من شما فذوق العذاب اللہ تعالی میگوید بچشید و ظالمی اخرا همه شما عذاب را بچشید به مقابل اون اعمال های کفری و شرکی که به ما اعمال کفری و شرکی که در طول زندگی کسب شما بود همه کفر کردید و همه شرک کردید و همه خاندید ندار غیر الله کردید حالا بچشید به ایمان ها ان الذين كذبوا بآياتنا حالت ارمان از جنت آنهایی که تکذیب کردن آیات ما را آیات ما را اصلا گوش نکشیدن خوب گوش کنید او مولویا ان الذين كذبوا بآياتنا یعنی آیات ما را اصلا تدبر نکردن فکر نکردن اصلا نگاه نکردن که ندای غیر الله و نظر غیر الله برای ما سودی دارد یا ندارد تکذیب آیات همینه اونا چه تقدیر کردن آیات ما را استکبار کردن از تذیر آیات باز کردن نمیشود برای آنها درهای آسمان که برن موقعی که روحشون پرواز درهای آسمان برای اینها باز شود. دو مرتبه سر و تحمی کنن پایین زمین مقام شرچین جایی نباشد و داخل نمیشن در جنت حتی که داخل بشود الجمل شطور نر بزرگ و جمل لوگ در سم الخیاط سوراخ سوزن خیاط من سوزن سم من سوراخ این دیگه محاله داخل شدن شطور در سوراخ سوزن از محالات ہے لہذا ورود مشرک در جنت هم محاله این عادت عرب نگه یه یہ چنین نمی شود مثلا تا گدام سفید شه گدام سیاه سفید کی نمی شود لقد این هم لا يدخلون الجنتا این مشرکی وارد جنت نمیشن حتی که داخل بشود یعنی جب من دخل داخل بشود یدخلو الجمل لوک شطور نر بزرگ را جمل میگه فی سم الخیار تا لیڑه بسوچنے دم که تا مر روی جنتا نر رو رتن لیڑه بسوچنے دم که تا محال ورود ابو جالی جنتا محال وكذلك نجزي المجرمين مجرمين را چنین ماد مجازات میکنیم لهم من جهنم مهادون برای این جهنمی از جهنم پرشهایی هست و من فوقهم غواش و لغافای هست بالاترین هست جهنم سبحان الله فرس هم از جهنم لغاف هم از جهنم بالاتر از طاقت نمیخوام از مرد اندازه طاقت او میخوام از سرمایدار مال در راه خود اندازه طاقت او میخوام ها اونا که ایمان آردم سالمی ساله ما تکلیف نمیدیم هیچ نفسی را در آمان مگر اندازه طاقت او سمره اینا چیه یعنی هر کسی اندازه طاقت خود عمل کند اولای اصحاب الجنتی اینا صاحبان جنت هم فیها خالدی نمیشه، تو جنت مانا او خب کیفیت قلبی سبحان در دنیا مسلمان و مومن و موحدین با هم کدورت هایی داشتن اللہ تعالی میگی کدورت ها را قبل از جنت من از دریحان میکشن کدورت های مؤمنین را که نسبت به یک دیگر داشتن من از دل اینها میکشم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمود من که همین آیه هستم اون کدورت هایی که بین ما مسلمان ها بوده الله تعالی اون کدورت ها را میکشه من امیر معاویه که همین آیه این و نزانا ما فی صدورهم من غل من بیرون میکشم آن کینه هایی که در دل مؤمنین بوده نسبت به یک دیگر به اعتبار سب بشری کدورتن من میکش این اصحاب جنتن و من میکشم آن سرا که در دل اینها از غل بوده جنت که جاریت فی آنها نهرها زیر باغها این جنتی ها بقال الحمدلله از غایت فرح و سرور همه جنتی ها باید ندا بگی الحمدلله الذي هدانا همه بگی الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله همه ستایش برای خدایی که ما را برای این مقام رهنمایی کرد برای این جنت رهنمایی کرد او ما نبودیم که هدایت بشویم مگر اگر خدا هدایت نمی ما نمیتونستیم راهی بیابیم اگر خدا راه نمیشان نمیداد اگر هدایت خدا رهنمایی خدا برای ما موجود نمی بود خود ما که ندانستیم راهی ببریم به اینجا تو صحابه این آیا وقتی از, از ایمان لذت می بردن و از اتباع پیغمبر لذت می بردن این وظیفه صحابه بود ما کننا لنا تبیا لولا ان هدانا الله اگر هدایت خدا موجود نمی بود ما خودمان راهی نداشتیم لقد جاءت رسول ربنا بالحق واقعا آمدن پیامبران رب ما به حق لازم آسان اتباع کردیم به این جنت بریم رسیدیم خب برای جنت که مسرور بشن در جنت الله تعالی به پر اشتغان نگاه میکنه بابا این جنت میراث پدرش میراث پدر لذت دارد نی؟ اللہ تعالی میگه و نود ندا کرده می که این جنت میراث داده شده اید شما این جنت را از آدم بما کنتم تعملون به مقابل عمل شما اگر انسان یک جایی بره در باغ کشی هیچ زحمتی برای اون صاحب باغ نکشیده باشه و هیچ خدمتی هم نکرده باشه خود به خود لذت نمیبره که مفت و مجانی لیکن اگر برای صاحب باغ در زندگی یک خدمتی کرده باشد برو، در حد سلام و علیت و آشنایی سابق این در لذت میبره نی کسی با کسی در حد سلام و علیت هم خدمت کرده رفت و آمد داشته سلامی علیکی خوش آمدی کرده این همه یک نو خدمتیه شاید توی باغ هم یک احسان لکه که خدمت ارزنده کرده باشه توی باغ بره خب بیشتر لذت میبره که من برای این خدمت کردم حالا ممنون الله تعالی برای این که روح جنتی یا خیلی بالا بره الله تعالی میگه میراث کرده و این در مقابل اعمال شما شما عمل کردید و چی کردین ربا این چی نکردید، لیکن برای این که روح ما را شاد کنه، میگه بما کنتم تعملون ندا داده میشه یک معنی همینه که میراث پدرش شما یک یکی اینه خدا برای همه انسان ها در جنت جا درست کرده برای همه انسان ها در جهنم هم جا درست کرده هر چقدر انسان الله تعالی تصمیم گرفته خلق کنه یا خلق کرده جایگاه مومنین در جهنم میده به کافرها و خب جایگاه کافرها در جنت میده به مومنان پس مومنان میراث کفار میدن جایگاه فرعون را در جنت میده به موسی کلیم و به اون بنی اسرائیل مظلوم چه مؤمن بودن جایگاه های ابو میده به بلال ها و سمیه ها همین اللہ تعالی میگه یک توجیه عمر سموها همینه توجیه اول همینه من عرض کردم نداد آدمی شما این جنت تلکم الجنت و این جنت میراث داده شده ای شما به سبب آن اعمالی که در زندگی انجام دادید و نادا اصحاب العالم مکالمه اصحاب جنت و اصحاب نار با هم صحبت میکنند جنتی آدر، در جهنمی آدر در جهنم با این سیستم خاصی با هم مقالمه میکنند سماس سے تلیفونی میگیرن موبایلی میگیرن تلویزیونی حرف میزنن اینترنتی حرف میزنن کار نداشته باشیم لحظا مکالمه و شروع در انترنت امروز مردم در قرآن و نادا اصحاب جنت اصحاب النار ندا میدان صاحبان جنت به صاحبان جهنم ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا که ما یافتیمان کرا خدا به ما رب ما به ما وعده داده بود حق مطابق واقع شما هم یافتیدان کرا که وعده داده بود رب شما به شما حق و مطابق واقع قالو نام جهنم میگم بله بله هر که خدا وعده کرده بود که جهنم هولناک به ما رسیده شما جنت پر از نعمت رسیده این اعلان میشه و جهنم یا اعتراف میکنم بله جهنمی که خدا وعده داده بود دو واسطه انبیاء اولیا به ما رسید دیگه اعلان میکنه اعلان کننده مکالمه منادی حکومتی برای ازدیاد حسرت و این معمول حکومتی الهیه پس ندا اعلان می کند اعلان کنندهی بین این جنت یا جنمی ها که اللعنت الله علی الظالمین لعنت خدا یعنی دوری از رحمت ها الهی سب شده بر ظالمین و مشرکین برای همیشه کیا است ظالمین الذین یصدون عن سبیل الله ظالمین آنها هستند که بند میشند و بند میکنند از راه خدا اطلب میکنند و راه خدا را کج کوچ جاده مستقیم را که خدا گفته من بخانید نمی خانم میگه نه اولیاء را میخانیم اولیاء پیش, از پیش خدا میخانند و هم بالآخرت کافرون اونها نشد و آخرت منکرن و بینهما هجابون بین جنت و جهنم جنتی ها و جهنمی ها یک حجابیه حجاب چیه؟ یک دیوار بسیار کلوب تو بلنده اون حجاب آرافه اون حجاب چیه؟ اخه اینجا میدان محشره وسط در جهنمه اینجا پل سلاته می فیدا تعدادی مومن که آمال کم دارن سر پل سلات کی بودن علی پل سلات این میدان اینجا میدان محشر این مسافت جهنم اینجا پل صراط اونجا جهنم این پل صراط مثل همینه مثل همین رادیو دوری حالا اینجا هستن این طرف جهنمی ها رو میبینه اون طرف جنتی ها حجاب و و ما بین جنت و جهنم حجابون یک ارتفاعی است یعنی آراف حجابی هست اون حجابی دیواری اون دیوار را آراف میگن و برا والا آراف رجالون بر این آراف که حجاب مردان هستند یارکون کل بسیمان سمر می میشناسند علامت مؤمن سفیدی چهره و علامت کافر سیاهی چهره مؤمن ها را میشناسند کافر ها را میشناسند یارکون کل این رجال کسانی هستند که حسنات سیئات آنها برابرند وقتی ترازو کردن حسنات سیئات را حسنات سیئات برابر اونا که سیئات شون بیشتر نیره جهنم لیکن آراتی اونا که حسنات سیئات شون برابر میشن اینها را مقداری بازداشت میکنن روی آرات وبعل الآلاف رجال یارفون هر یکی را از جنت و جهنم یا از جهنم یا جنت یا به چهره های آنها میشناسن، پس ندا میکنه صاحبان جنت را اول سلام علیکم سلام بر شما اینجا استاد نی جنت یا سلام داخل جنت نشدن لیکن امید ورود جنت را دارن وقتی چهره آنها خب اینجا نگاه میکنه جنت را جنتی ها سلام میده یکدم خدا سهرشون رو به طرف جهنم میده و مجازات گناه اینها همینه که جهنم هم میبینه وقت منصرف کرده ببینی که خود چهره از جنت نمیگردن بلکه چهره این را اتوماتیک میزنن به جهنم گردانیده میشه چهره آنها به طرف جنت اصحاب نار قالو از حول ربنا لا تجلنا مع القوم الظالمین شیخ میکشند ربا ما ربا قوم ظالمون داخل نکن ونادى أصحاب العراق رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون این عربی ها شخصیت های را تو جهنم میبین آنها را میشنن او فرعون ابو جهل بوش دلر شارون همکاری نها هستن اینها را میشنن همارا در دنیا شما ارتش داشتید صبح داشتید امکانات داشتید تجهیزات داشتید مال داشتید آبرو داشتید این همه امکانات در شما را دوانه کرد این عراقی ها جهنمی ها را دیگه همون جهنمی های را که می شناسن که دارای ادو عده بودن در دنیا میگوین اصحار عراقی ها نادا اصحاب العراق مردانی را که می شناسن نانا عرب چرا خالو میگن این عراقی ها دف نکرد سر شما جماعت شما سبحان الله اولین سبب غرور ارتش کفار این جماعت شما که شما داشتی لشکری داشتید تجهیزات نظامی داشتید به سبب غرور دوم معبوده ها که به خاطر این معبوده ها پشتیبان ها دست ما را میگیرن پشتیبان داریم علی جان دست ما را میگیره فلانی جان دست ما را میگیره غوث آزم دست ما را میگیره و سبب غرور هست و دلیل اینه که هیچ زمانی اینها احساس گناه یا احساس دوزخ نمی کنند اینقدر خانه بابا اشکی که ریختی برای امام در محرم جنت در بسته برای تو بازه اون چشم را جهنم نمی سوزاند که از اون چشم برای امام حسین عشق بریزه اون کس نماز نکنه روزه نگیره حد نکنه زکات نده شرک بکنه ندا غیر الله بکنه دیگه جهنم رو بخاطر امی اشکاو را نمی سوزاند حالا این نمیخوام به پایین خاطر میگم دفع نکردد شما جماعت شما که سبب غرور اول بود سبب غرور دوم معبودان باطل و نانهایی که شما به خاطر آنها استکبار و غرور دادی اے اصناب کمولتین تا تکیدون کبرها و عدمها شما معتقد بودید این هر چی در اختیار دارن شما را جهنم نجات میدن این هم استکبار شما این معبودانی که به خاطر آن آشما استقبار داشت که هم شما در آشما هیچ چیز را دفت نکردن سرندگان اندر ابو بکر در جنت عمر در جنت عثمان در جنت طلبا و زبیر و علی در جنت هم شما در دنیا می گفتین ابوی جنت را می دیدیم چطور تو جنت هم اهولا الذین اقسمتم آیا اینها این ابو بکر و عمرها کسانی هستند که شما در دنیا قسم میخوردید که لا ینالهم الله برحمت نمیداد آنها را الله تعالی رحمت یعنی جنت که بهشون قیل لهم حالانکه بهشون گفته شده ادخل الجنت برید توی جنت لا خوفون علیکم ولا انتم تحزنون و همین اعتقاد را ندارن بسا جنتی را مردم جهنمی نمیدانند اینها اعتقاد دارن که نعوذ بالله در جهنم پایین ترین طبقه جهنم دوازده کافر قرار دارن شش تا از این و شش تا از امم از این امت سه خلیفه اول طلحه و زبیر یکی دیگر پایینترین طبقه جهنم را نو بالله اینا کتابشون نوشته من میگم به شما من علکی نمیگم اینجا عربیا میگم آیا این مومنین آیتن قسم میخورد شما که نمی رساند اینها تعالی به رحمت و جنت شما میگفتی سمیه یاسر بلال اینها هیچ چی نیستن حالا ببین تو بهشون گفته شده قیل لهم ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون فریاد میزنن اصحاب نار اصحاب جنت خب اول این اصحاب اعراب با اینا حرف میزنن که اینا که شما میگفتید نه یعنی خدای چیزی نمیده میبینی در وقت جنت طلحه ابو ابوبکر عمر عثمان بلال سمیه همه در وسط جنت هست و شروع میکنن جهنمی ها فریاد میکنن فریاد میکنن اصحاب نار اصحاب جنت را که بریزید بر ما مقداری آب از آبهای جنت یا از آن چیزایی که خدا به شما رزق عنایت داده یک سیب یک میوه برای ما تو جهنم کی پرتاب کنید جواب جنتی ها جنتی ها میگه ان الله حرمهما علی الکافرین این ناز و نعمت جنت را خدا بر کافران حرام کرده ممنوعی و اجازه نداریم بریزیم بر شما آب آشامیدنی ها و خوردنی های جنت حرام کرده خدا بر کافری خب کافر کیه کدوم کافر تو در دنیا اس کا قبول دارد کہ من کافر شما تو این کره خاکی بگردی یک انسانی قبول دارد کفر خود را هیچ کافری در دنیا نبوده و نیست که کفر خود را قبول کنه لیکن اللہ تعالی ایک سری علامت های ذکر کرده برای کافری کیا ان کافر که جهنم برانا جنت نعمت های جنت برانا حراما الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هم الذين يقوم بكفر دنيا كافر کیے اونا هستن که اتخاذ کردن دین خود را تماشا و بازی کاش تماشای کتوال و بازی. قرآن میگه من نمیگه لحظ به معنی تماشا لعب معنی بازی. شب روز توی میدان های فوتبال بازی میکنن تو تماشا میکنن توی سینما بازی و تماشا میکنن تو باش باشگاه چی میگن باشگاه ها بازی و تماشا نه نماز نه روزه نه حج نه زکات نه ذکر نه تلاوت نه فکر نه غم جنت نه غم جهنم هیچ چیزی نداره و همینطور هست یا نه اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و دیگه این همه ثروت و دلار هم در اختیار ما و غرتم الحیات الدنیا حیات دنیا نارا فریب داده حیات دنیا چیه پوت ریاست زر مال کشاورزی این همه چیزها دامداری نارا با خود مشغول کرده کام کاملا از خدا فراموش خود نیست خب، این از خدا فراموش این آج که همش میدان ها کتوال تماشا میکنن و بازی میکنن و جاو خدا را فکر میکنن اونجا در فکر جهنم در فکر جنت شما بگید بابا اونی که مستقیم نگاه میکنه، به جای خود همین پای تلویزیون که نشسته مبهوته ذکر میکنن کاملا از خدا فراموش شد اللہ تعالی میدان محشر میگه من نَنْسَاهُمْ امروز من این جهنم فراموش میکنم چنان تکانها فراموش بودن از ملاقات این روز خود یا در فکر قیامت در فکر جنت و جهنم در فکر حساب و کتاب خدا نجات بدهد و مولوی صاحبان این آیات الهی را خود فکر کنید و خود را بررسی کنید که ما چطوری فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَا يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهَدُونَ امروز من اینها را فراموش میکنم چنانچه گناه پراموش بودن از لقای این روز و پراموش بودن و به خاطر این و به ما ما به خاطر این بودن از آیات ما را انکار می کردن آیات توحید را آیات مهدانیت را این کما به معنی لما به خاطر اینها از این روز فراموش بودن و به خاطر این که بودن این ما مستریه جمله را به معنی مستریه و به خاطر این که بودن جاهدین به آیاتنا آیات من را انکار بکن هیچ توجهی نداشتن سربنا نگرانی یک انکار زبانی و اعتقادی یک انکار عملی هیچ توجهی به آیات و احکام الهی نکردن این هم جهوده درسته یا یکی با زبان و اعتقاد ہے جهوده هم جهود ہے دیگر جهود عملی هیچ فکری به آیات الهی ندارن دورینی دو هیچ فکری به آیات الهی همه دروغ ها دروغ باقی سر منبر ها می سر چی می با آیات الهی کار ندارن آخر دعوانا ان